kubigira mu rupfasoni no mu bwitonzi ntangere akavuga ku makuru twagiye turabashikiriza hano kuri radiyo isanganiro muri inondwi ayo nayo ni menshi ariko turaza kwacira ku mayange amwe muri yo share makoto nje ngiye kumara umwanya wa hariwe kino kiganiro nayo mu winga bw'ivyuma Elia Kadogo ni wari karatuma amajwi yumvikana umwanya ni gwanyu tudateje rero amwe muri menshi twabashikirije nayakurikira mu makuru yo muri yindwi mu gisata ca politike inamashinga amateka na nkengu z'amateka zaremeje abantu indwi bagiye kurongora umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutunganya amatora unuzo ugizwe n'abahutu bane n'abatutsi batatu mu namashinga amateka abo bagize uwo mugwi batowe abo mu runana mizero y'abarundi bakinjuye Pierre Celestin Ndikumana rongoye umugwi w'abashinga amateka yamenyesheje ko batagishijwe inama mwishigwaho ry'uwo mugwi no mu gwambwe Sahwanya Frodebu nuko nyene bavuga ko batigeze bagisha inama bavyumviye ku maradiyo nk'abandi Ah, bakanamenyesha ko ku bwabo babona ko iby'uwo mugwi bitegerezwa kuzoganirwa ko mu biganiro by'imirije kubera iyo ariko muri Frodebo nyakuri bo barashima bakavuga ko byibonekeje yuko abagize uwo mugwi w'igihugu wigenga gutegura amatora baje baserukira imigwi myinshi ya politike mu gisata c'amagara y'abantu ubwoko burenga 200 bw'ibimitobe ngo burahingurwa bukanacuruzwa kandi ngo butemejwe n'ikigo BBN kijeje kugenzura ibidandazwa muri iyo mitobe ngo cenda yarikore yakoresheje ikimenyetso c'ico kigo BBN ariko kitatanzwe n'ico kigo P Claude Nikwigize ayoboye iby'imfata kibanza ico kigo ahamagarira abadandaza bato bato kura kurangu kurangura mwene iyo mitobe bamanje kwishikira mu kigo BBN kurabako ivyo baranguye biba bikwije amategeko mu bw'amagara y'abantu baremeza ayo makuru bagamagara abanyagihugu kwirinda kunywa imitobe itagira ikimenyetso cy'ikigo BBN muganga Jean Bosco avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko iyo mitobe ifise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu mu gihe ibigize biba bitasuzumwe neza ngo bimenyekane ibirimwo nayo amafaranga amajyana umunani ngo niyo leta itanga mu gufungurira abanyeshure bo mu mashure y'indaro ku munsi mu ntara ya gitega abayobozi bamwe muri ayo mashure bavuga ko iruhande y'ayo mahera yo gufungurira atakijyanye n'ibihe ko banahanzwe n'ubukene kumwe no gusaza kw'imiduga y'ayo mashure kubura kw'imiduga rero ngo ni kimwe mu bibazo bihanze ayo mashure kugira ngo abana ntibagware indwara zituruka ku gufungura nabi abana basigaye baremerewe kugura ibyamwa biheza bigacururizwa kuri ayo mashure mu gihe cyari kizira ko haba ibifungurwa byinjizwa mu ngo z'amashure mu ntara ya karusi umushikirizamanza wa parke ikukira iyo yarasabiye abagabo babiri bagirizwa kwica umwana w'umuhungu bakatako bakamushahura umunyororo wo guherayo n'uwo gufunga imyaka mirongo ibiri hari mu nta y'icese yashashe ku munsi wa gatatu uwitwa siriyake ntayimpera w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yaremeye icaha cyo kwica uwo mwana w'imyaka cumi n'umwe yitwa Eric nsengiyumva akavuga ko muri umuwuwo yishwe ariwe yari yanamutangiye impera y'amafaranga ibihumbi mirongo itanu ariwe yamuciye amagara ayo namwe muri menshi twabashikirije akanya nakawe Nshuti nawe mukunzi w'ibiganiro bya radiyo isanganiro utunganye agatelefone kawe uheze utwakure telefone zuruguriye ku bwanyu nazo ni za zindi musanzwe mumenyereye mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri amajwi abandanya bashikira iwanyu akanya rero nakiwanyu mutwakure mwatunganije telefone kanyu maze muheze mushikirize kimwe ku byo mugona ku makuru twagiye tuhashikiza hano kuri radiyo y'isanganiro turaba mugabo umwe abagabo b'ukuri mu buhinga bw'ibyuma rero banyeretse ko umunyonyi wambaye azashyize ku murongo alo alo alo kumbura umunyanya wacu natunganya neza ibijyanye n'agatelefone kiwe muhagarare ahari umuhora maze mutwakure kubipa ntibirekuwe banyeretse ko undi munyanya amaze kugaruka ku murongo alo amahoroshariye makoto ndabahaye mwiriwe muri bande muherereye Federico mu kabondo Federico mu gira icyo ushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi ni ukuri twebwe abarundi turashima kuko turabona yuko leta iri kuratera intambwe mhm. tugaca dusaba bajyanye politiki nawe yuko mwoturondera umwe muri bagiye barondera n'imitahe nibyo mwabugishije nyangoma mugabo mukaturondera muri bajya abandi baronderwa n'ijya miteri nabo tukumva yuko icyo babivugako hmm. hanyuma ako karakambira akagira kabiri nako ariko kiri ngaho kumbure kuriwe kuvugisha abantu baba bari kwarongorerwa n'ubutungane ni ukuri twagomba gusaba abantu bose babigejwe inzego z'ubutungane ko boza barahana kuko hariho abantu baba bakora mu nzego z'umutekano bamwe bamwe mu mugabo bakorana n'abantu babasuma mm. n'abicanyi ugasanga baragira n'abo umuntu barashimikije ajya mu banga bafise ugaca usanga urumva bariko barateza umudugararo mu gihugu bariko baracyafuza n'igihugu ibyo bintu twashaka gusa bariko boza barahanwa bimwe by'akarorero mhm. mbere nawe bwabamenyesha amakuru mukaza iyo nkuru mhm. mukaza murayitengeza ururimi kubera umuntu aba ari mu kazi yahawe n'igihugu akagira igikoresho yahawe n'igihugu agaca azajya kugikoresha mu bintu by'ubusuma cyangwa ibyo kwica akagirira nabi ibintu ni ibintu urumva biteye isoni ry'ibiterasoni yego hanyuma kandi nako kagira gatatu ariko kandi tukiri ngaho ariko tukiri ngaho igihe bataracibwa urube bataracibwa urubanza bafatwa nk'abere kumbura ubutungane bwaheza bugakora akazi kabo ni ukuri muri ino minsi hariho abantu bamaze iminsi bari ko bariba abantu nagiye muri gurupe turimo muri bwa buhinga bwa watsapu barabinyandikiye mm. ngo ningende muri iryo shyirahamwe gofuro ngo mbire n'abakozi bo mu nzu ngo ndongoye ngo bajye muri iryo bintu bya gofuro wine mugabo twagiriye amakenga ni kuko bari bavuze ngo ubwa mbere ngo uratangura ngo ugatanga ngo umutahe w'ibihumbi mirongo itatu mhm. n'amahoro turashima n'ukuri turashima duga ku ijambo ushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi yego hariho amakuru mwadushikirije kuri iyi ndwi ariko byewe hanini hanini n'amakuru yankoze ko ku murango hmm. numvise aya makuru y'ububanza yego yambabaje rwose cyane numvise ayo yo ku itongo ry'abitabye imana ibibanza aho abantu basigaye bajyana ibintu by'ibifungurwa nibarabe muri ubu burundi turafise abasenzi benshi kandi bumvigwa hmm. nasaba yuko ngewe sindi ko mvuga ngo ndasabye mm. ahubwo nagira umuntu wese aho aherereye asengere aho hantu asengere n'abo bantu abo bantu rero bakwiye gusengerwa ni ukubasengera ku buryo twosenga kugira ngo shitani aho hantu yadukiye n'abafasha bayo batsinzwe muri iki gihugu cy'u Burundi ariko kandi kuva kera ukubandwa no guterekera byari mu migenzo y'abarundi yego naho byari mu migenzo y'abarundi mm. ibyo birateye ubwoba birateye isoni ku muntu yitwa ko ari kiremwa mm. hanyuma akagira ibintu nk'ibyo akamenya ko ari umuntu azopfa iyi si akayizika ngaha yego murakoze murakoze kuko ndabivuze mbabaye ninyumvira yuko umuntu ashobora kugira ngo yigire amahoro igihe cyo ushikirije ku makuru twabashikirije ku bijyanye n'umusikiranganzi w'intwaro hagati ya sikiriza yavuze ati ku cy'amasase none ko yavuze ko ari kwirukana amasase mm. habimana abantu bato batakabari iyo twasakata baba barafashe ko yirukanwa ry'amato mato kumbe n'amanini manini yose arimo itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuwa munani ukwezi k'umunani rivuga yuko amasashe yose aciwe ku butaka bw’u bw'uburundi ayarekuwe gucuruzwa yari mu gihugu gutyo bagaha ikiringo cy'amezi cumi n'umunani abakiyafise kugira ngo bazobe bacuruje nayo bafise mu bubiko ariko kandi umushyikirangajya yavumereye agira ati uzoduza ibiciro ku mashashe azoheza abihanirwa rero nsabwe tuhatega ikintu abantu bato bato natwe twokoresha kuko tudashoboye kugura nk'amabati amasashe mugiye gukoresha rero ni amasashe akoreshwa maze igihe atawe ku gataka gahera kabora ayo nayo n'amashashwe asanzwe ariko arahingurwa ngaha mu gihugu ngira ngo ngaho iwanyu rwihimiriza abadandaza nabo bayashikane ngaho iwanyu ibibazo rero bavuze amatase n'ibihema bigendamwo ego yawa ariko ihema munyanyo radiyo isanganiro iyo ngo rishobora kubora iryo ngira ngo rirashobora gucuruzwa eh, isaha umuzigiranganzira rero araba ingena natwe bato bato kofashwa tugasikirwa rukaronka ibyo dusakaza uti rero mwahora mwikura kuri ayo masashe mu gusakara babarabire nyabuna ntimuzohave mubura ico musakaza ego icyifuzo cyanyu ngira ngo cyumviwe n'ababijejwe wirinde agwaye Alo alo ndagwaye mwiriwe munyanyo radiyo y'isanganiro john turashima makoto wewe witwa nde uherereye alo agatelefone na umunywanyi yari karatwakura abanyeretse ko mu buhinga bw'ibyuma na wene katamukundiye alo agatelefone ka mugabo munyanya wacu alo alo ndagwaye mwiriwe munyanya radiyo y'isanganiro ni amahoro ni amahoro cyane mwebwe muri bande muherereye yewe ndamunyagirwa na jean kivuga izina wo muri komine nyarusange nyarusange mu ntara ya gitega ego me duka ku ijambo icyo cye cyashiye mm. ni umuntu asanzwe agana za butike yegome umugabo nagenza be kugira ngo ubere tubona ubushashi bwaduze yegome bakwiye kutugabanurira ibiciro kugira ngo turonke icyo dutekerezamo abantu bitatugoye nawe mubirangurira rero baradugije ibiciro baradugije ibiciro kare twari tugura igihumbi n'atandatu none ubu tugisigaye nagomba kuvuga mm. byerekeye bajya banagereza mu gisagara yego ariko ayo makuru mengo ntari mu yayo twabashikirije muri nondo kuri radio isanganiro wa mbere mwarayashikirije mm urumva rero yego hajya bavuga ngo badugane ruguru cyangwa badugane hehe mm. twe twabona yuko umenga ubu kubaka ishuri bakabafungiramwo bakabigisha bo kubaka ishuri bakabashiramwo maze bakabaha inyigisho zibereye ngira ngo niko bari kubafunga imyaka nka myinshi ku buryo bijya bintu bikabavamo kubera mm. iyo baduze urugo baca bono basanzeyo egome umva rero twasaba ubutegetsi muti rero umuntu ntiyufate ingorane ngo ayimurire ahandi nyabo nabo bana nibegeranirizwe hamwe bahabwa inyigisho runtu yego kubera baca bonona abari basanzwe ahandi yegome bose ugacurura baciye baba nabi yegome n'igihugu kiba kikononekara jenisitore mu gitanga resitora mu gitanga ni mu ntara ya bubanza mu rutana duga ku ijambo resitora ndashaka kuvuga kuri ibyo bijyanye n'ayo magi mm. ndibaza yuko bagerageza bakabikurikirana cyane kubera nka twebwe dusanzwe dufata amagi yego hari igihe wasanga ku isoko bazanye eh, amagi kumbure adakwije amategeko bigaca bigira ingaruka mbi ku buzima bwacu yego urumva rero byiza ubushyikiranganji bubijejwe bwobikurikirana kugira ngo ntibitere ingaruka mbi ku magara y'abayafata ego eh, hanyuma ikindi nacyo narumvise ku bijyanye n'ayo masashe mhm. bagerageza mbo baga abajya bariko barafurunisa ajya amasashe bariko barakora amasashe abora ego alo ku isaha zibiri n'iminota cumi n'umwe banyeretse ko umunywanyi wacu ajya yamaze kuva ku murongo tuzobwamana kuko kagira ngo turi bamwe twese ayo ku murongo banyeretse ko hari umaze gushika ku murongo alo nabahari umakoti ndabaye mwiriwe muri bande muherereye hego je ndakomeye nendiri ishari muri komine gashikanwa ishari gashikanwa n'impore ni amahoro ishari ku makuru twabashikirije muri ino ugiye ugira icyo ushikirije amakuru ngewe nashikiriza yego abo bantu bari mu badashaka kumvikana n'abantu baza baragwana mm. yego ngewe nkereye ntubaho ku gazi yego hariho umuzeyi yigishije oya mm. yarakubiswe mm. be ni umwana wiwe kugeza yaho amezi abiri ahera ari mu buriri none garisha baba barituye inzego z'ubutungane n'iz'intwaro nibyaba ari ibyo nanjye ntubishima kuko hafatwa amategeko y'umuntu aragira mu itongo ry'uwundi mm. ubwabo uragiriwe bakamworohereza ariko kandi byarabonetse yuko ngo iyo uragiye naho ho bari mu itongo iwawe uraheza hari na byinshi uhomba harimo n’amaseko ko aca atabwa mu gahinga umunyanyi wa radiyo isanganiro ya risonga mu ntara ya bururi ikavuga kujyanye bijyanye n'ingingo yo gutunga ibitungwa ubitungiye mu rugo bagasaba yuko kumbure ngo binabagora iyo bashoye inka ku birometero ngo birenga mirongo ine nayo kuziragira umusozi bo babona yuko ari ukuzigororera imitsi undi munyanyi ku murongo hano halo bajyanye n'ibi by'amatora ku mugo gutegura amatora yego uriko mhm. uraraba vema ikibazo cyo burundi ntikizotorerwa inyinshi kuko mu bisanzwe umugwi nk'ibyaro bahinga mm. ntiwari ukwiye kuba umugwi leta igenda ikishyiriraho ko bishakiye ko ko urutoki atako kwagirizanya ariko ugashikiriza icyumviro cyawe mu buntu n'ubupfaso n'abakurikira rero birarekuwe ko mushyikizi icyumviro cyanyu ariko ntibirekuwe yuko muza kuvuga ibijyanye n'abantu kumbure no kuvuga muri rusange mukavuga ikibazo mugatanga icyiyumviro n'icyokorwa ariko atakurengera akarimbo atanu gusakuza alo alo Gabriel musigati ndagwaye mwiriwe iramahoro mugeni gaburiyeri ni imporengaye musigati ndashima kose aho haruguru hameze neza ku mpishe akayaga keza duga kwijya ijambo gicu ushikirije ku makuru twashikirije ngaha kuri radiyo y'isanganiro ikiganiro cyacu gihe ushikije kizuba kirangiye ariko kandi tubibutse yuko ufite icyo ashikiriza atabyo gusakuza abigira mu bwitonzi no mu rupfaso n'intangere ukavuga icyiyumviro cyawe ku makuru twabashikirije atakuvuga umuntu mu buhinga bw'ibyuma rero banyeretse ko hari undi munyanya ari ku murongo kandi agiza kubikora uko twari tubivuze aro amahoro n'amahonda bisasagara bisimbataye kuri twese umuntu umwanya ku murongo na telefone rikamukundiye umunota umwe turaheza tumere nk'abaduza dukutse umukenke umunyanyi ku murongo alo nawe n'agatelefone nikamugendeye neza twavuze ko kubipa byo byo bitarekuwe ariko imirongo y'amatelefone iruguruwe ku bwanyu iriya kadoga ku muhinga bw'ibyo umunyanyi ku murongo alo alo ndabaye mwiriwe ntibago bajya amenyo magufi magufi mugabo baraba ingere babagirira gusa ntangora ati gushaka gushorera utudandazwa mu rwanda kumbure kuraba ukuntu bokwibeshaho mu miryango eee eh, hari aho aba ari inzara ega inzara yagutumaho ko boja kuyiba biragoye hmm. eee eh, aho kuyibufa umushoro utw'iwawe kumbure bobishorera ku masoko yo ngaha mu burundi mu burundi ngira bagaye amahera yaho sinzi biragoye bana n'amafaranga akaboneka ikindi nacyo nturushikiriza nturushikiriza umuntu ibintu dufate bijya bintu by'inka ego ah, maroye dufate maroye aya bafata nk'umuntu iyo ufite itongo ry'iwe basaka mazira aragira umutumba wiwe mbwa ahandi kahareka ego ego nawe ufite umutumba we wawe woreka ko haragira gutya ariko kandi itegeko rya leta risaba yuko ahubwo kuri iyo mitumba muheze mugahatera ubwatsi gutyo inka zigafungurira mu mpongore kandi bahatera ibiti reka mm. imisozi iri kw'ibiti myinshi iri kw'ibiti n'amabuye yego ubwatsi bwoshobora kumera ku mabuye ngira ngo ababigejeje rero bazoheza babyumve bongere banahatunganirize ikindi nacyo ntushikiriza mm.